Dešimtas skirsnis. Nieko nėra sunkesnio, kaip pramušti ir praurpti tą geologinę formaciją, ant kurios guli puiki istorinė formacija, vadinama Paryžiumi. Kai tik žmogus sumano kurio nors būdų gilintis ir skverbtis į šiuos sąnašų klodus, prieš jį tuštoje užkyla nesuskaitomo žemėje slypinčios kliūtis. Tai skystas molžemis, tai požeminiai šaltiniai, tai kieta uoliena, tai klampus, valkus dumblas – Profesinė kalba vadinamas garstyčiomis. Kapoklis sunkiai kerta klintį einančią pakaitomis su ploniausiomis šlyno gislelėmis, skalūno sluoksnius, kurių masė tankiai inkrustuota su akmenėjusių sraigių keukutų prieš istorinių okeanų amžininkų. Kartais pro nebaigtą mūrytis kliautas taiga įsiveržia upelis ir užtvindo darbininkus, vietomis pramuša savo kelią guri uolieną ir griūdama su krioklio įtužiu trupina į stiklą visų storiausias atsparų sijas. Dar visai neseniai, kai reikėjo nutiesti Viljeto kloako surenkamą į urvą po San Marteno kanalu, nenutraukiant navigacijos ir nenusekinant kanalo, tai kanalo vagoje staiga pasidarė trūkis ir vanduo su tokia jėga pliūptelėjo po žeminę šaktą, kad siurbliai nepaėgi su juo susidoroti – Plyšį surasti reikėjo nuleisti narą, kuris jį aptiko didžiojo baseino žiotise ir tik su dideliu vargu jį užkimšo. Be to tiek senos pakrantėse, tiek yra tokia uno upės, pavyzdžiui, Belvile po didžiąją gatvę ir Liuniero pasažu, pasitaiko liulančio smėlio, kuris beregint gali įtraukti ir prairyti žmogų. Prie to pridurkite troškinančius garus, nuoslankas, palaidojančias gyvą žmogų staigės griūtis, pridurkite drugį, kuriuo anksčiau ar vėliau susirga visi dirbantieji požeminiuose kanaluose. Netaip seniai šiems darbams vadovavo Mono, po to, kai jis iškasi požeminę klišį galeriją su latakai svarbiausiojo Urko kanalo vandenim suimti, vykdydamas darbus dešimties metrų gylio tranšėjoje – Po to, kai sutramdęs nuoslankas kasiniais daug kur nesveikame sudvisusime grunte ir atraminėm sienelėm padarė skliautą bjevros vagai nuo Opitalio bulvaro lygi pat senos. Po to, kai nukreipė nuo Paryžiaus Monmartro vandens rautus ir nusausino 9 hektarų ploto nutekamąją pelkį, telkšojusi netoli kankinių užkardo. Po to, kai jis kartojame nutiesi ilgą nutekamųjų vamzdžių liniją nuo baltojo užkardo iki Obervilyje kelio, ištisus keturis mėnesius dieną ir naktį dirbdamas 11 metrų gilumoje. Po to, kai jis, dalykas lygi to laiko negirdėtas, nutėsi nesinaudodamas atviromis tranšėjomis šešių metrų gilumoje po žeme Bardubeko kanalo liniją, po viso to mono mirė. Po jo suskliautęs 3000 metrų kanalizacinių vamžių įvairiose miesto rajonuose nuo skersinės St. Antuano gatvės iki Lursino gatvės šalutinių kanalų po arbaleto gatve nuleidęs lietaus vandenis, tvindžiusius mokesčių ir muftaro gatvių sankryžą. Nutiesęs liulančiame smėlyje ant povandeninio akmenų ir betono pamato Sen Žoržo lataką, paskui įvykdęs pavojingus dugno nuleidimo darbus kanalo šakoje po Nazareto dievo motinos gatve – mirė inžinierius Diulo. Pas mus neskelbiami pranešimai apie panašius drąsių žygius, nors jie duoda žmonėms daugiau naudos negu beprasmiškos skerdynės kautinių laukose. 1832 metais Paryžiaus kloka buvo toli gražu netokia kaip vakar. Brunezo davė tik pirmą postumį šiam reikalui ir jį išjudino, tačiau tik cholerai užėjus buvo imtasi plačios rekonstrukcijos, kuri nuo to laiko vykdoma iki mūsų dienų. Kad ir kaip nuostabu, bet 1821 metais, pavyzdžiui, aplinkinis nuotakas vadinamas didžiojų kanalu, tam tikra savo dalimi pilna dvokiančio skyščio, tekėjo gurdo gatve po atvirų dangumi, lyg Venecijoje – ir tik 1823 metais Paryžiaus miestą sukrapšti 266 tūkstančius 80 frankų 6 santimus reikalingų šiai gėdai pridengti. Trys absorbuojami išuliniai kautynių, kiuneto ir senmandė gatvėse, aprūpinti nutekamaisiais latakais, siurbiamaisiais prietaisais, stebimaisiais šuliniais ir valomosiomis atšakomis buvo pastatyti tik 1836 metais. Paryžiaus žarnų traktas buvo naujai pertvarkytas ir, kaip jau sakėme, per ketvirtį šimtmečių išaugo daugiau kaip dešimt kartų. Prieš 30 metų birželio 5 ir 6 sukilimo metu kloka dar daugelyje vietų tebeturėjo seną pavidalą. Labai daug gatvių turėjo neišgauptą grindinį kaip dabar, o įdubų su greviais per visą ilgį. Pačiame žemiausiame taške, kur baigdavosi gatvės ar kryžgatvio notakumas, dažnai matydavo įtysant plačias kvadratinės grotas su storais geležiniais virbais, lygi blizgesio nupoliruotas praeivių žingsnius, slidžias ir pavojingas vežimams – nes arkliai ant jų klubdavo ir griūdavo. Oficialia kelių žinybos kalba šie žemi taškai ir tos grotos reikšmingai vadinosi kasis, žabangai, lotiniškai. Dar 1832 metais daugelėje gatvių, pavyzdžiui, Žvaigždės gatvėje, Sen Louis, Tamplio, Senosios Tamplio, Nazareto Dievo motinos, Foly Morikūro gatvėse, Gėlių krantinėje, Mažosios Oškelis, Normandijos, Pont Obišo, Marė gatvėse, Sen Marteno priemestyje, Dievo motinos nugalėtojos gatvėje, Monmartro priemestyje, Granž Bateliero gatvėje, Eliziejaus laukose, Žakobo gatvėje, Turnono gatvėje, senoji gotiškoji klonė cloaka dar ciniškai išėpė savo nasrus. Tai buvo didžiulė žiojančios skylis, pakraščiais išklotos netašytais akmenimis ir kai kur su didingu begėdiškumu aptvertos tulpeliais. 1806 metų Paryžiaus nuotakai dar beveik neviršijo ilgumo, konstatuoto 1663 metų gegužės mėnesį. 5328 tuazų. 1832 m. sausio 1 dieną po Briunezo jie siekė 40 300 metrų. Nuo 1806 iki 1831 metų kasmet vidutiniškai buvo nutiesiama po 50 metrų nutekamųjų vamzdžių. Nuo to laiko kasmet būdavo pastatoma po 8 ar net po 10 tūkstančių metrų požeminių tunelių, panaudojant smulkų žvirždą, sucementuota hidrauliniu kalkių skėdiniu ant betono pagrindo. Skaitant po 200 frankų vienam metrui, 60 jie šių dienų Paryžiaus nutekamųjų vamzdžių miestui kaštavo 48 milijonus. Be tos ekonominės pažangos, kurią esame pažymėję pačioje pradžioje, su grandiozinė Paryžiaus klakos problema taip pat susiję svarbus viešosios higienos klausimai. Paryžius susiklostęs tarp dviejų marškų – vandens marškos ir oro marškos. Vandens marška nors ir gana giliai ištiesta po žeme, bet jau du kartus grėžimais tyrinėta tyso ant žalio smiltainio sluoksnio tarp jūros periodo kreidinių klodų ir kalkakmenio. Šį sluoksnį galima atvaizduoti 25 mylių skersmens disko pavidalu. Į jį sunkėsi daugybė upių ir upelių – paėmė iš grenelio šulinio stiklą vandens. Jūs gerite senos, marnos, jonos, uazos, enos, šero, vienos ir luaros vandenį. Vandens marška yra sveika, jie atsiranda iš pradžių danguje, paskui žemės gelmėse. Oro marška kengsminga, ji kyla iš nutekamųjų kanalų – Visi kloakos miazmai susimaišo su oru, kuriuo alsuoja miestas, todėl jo kvepavimas toks blogas. Oras viršum mėšlo krūvos yra daug švaresnis negu oras viršum Paryžiaus. Tatai ištyrė ir įrodė mokslas. Ateis metas, kada progreso laimėjimų, technikinių patobulinimų ir švietimo dėka vandens marška bus panaudota oro marškai grininti. Kitaip tariant, nuotakams valyti. Kaip žinoma, nuotakų valymą mes suprantame kaip nešvarumų nuleidimą į žemę, mėšlo gražinimą dirvai ir trašų laukams. Šią paprastą priemonę bus palengvintas socialinis bendruomenės skurdas ir pakeltas jos sveikatingumas. Šiuo metu Paryžiaus lygos klinda 50 ilgies spindulių, jei Luvrą laikysime to maro tekinio stebulę. Būtų galima pasakyti, jog štai jau dešimt amžių, kai kloka yra Paryžiaus pikžaizdi tai nuodai, kurie sunkėsi į miesto kraują. Liaudės instinktas šiuo atžvilgiu niekomet neklydo. Nutekamųjų vamžių valytojų amatas senovėje liaudės buvo laikomas beveik tokiu pat pavojingu ir beveik tokiu pat šlykščiu, kaip kailialupio amatas, kuris taip ilgai kėlė pasibjaurėjimą ir buvo paliktas budeliui. Tik aukšto atlyginimo sugundytas mūrininkas sutikdavo lipti į tą dvokiančią duobę. Šulininkas sunkiai ryždavosi ten panerti savo kopečias. Patarlė bilojo nusileisti į kloaką, tolygų nužengti į kapą. Kaip jau minėjome, visokiausio šurpą keliančios legendos gaubė šį didžiulį urvyną, šią pavojingą požeminę landinę, išlaikiusią tiek geologinių, tiek ir istorinių perversmų žymes, įsaugojusią visų kataklizmų pėdsakus, pradedant tvano laikų kreukle – ir baigiant Marato įkapių skiautelę. Trečioji knyga – Purvas nugalėta sielos. Pirmas skyrius – Kloaka ir jos staigmenos. Taigi Paryžiaus Kloakoje ir atsidūrė Žanas Valžanas. Dar vienas Paryžiaus bruožas rodas jo panašumą su jūra. Jame galima taip pat išnykti be pėtsakų, kaip plaukikui okeano gelmėse. Permaina pribloškė Žaną Valžaną. Būdamas pačiame miesto centre, per vieną akimirksnį jis dingo iš miesto. Vien tik pakėlės ir užvožęs dangtį pateko iš dienos šviesos į neižvelgiamą tamsą, iš vidurdienio į vidurnaktį, iš triukšmo į tylą, iš perkūno bei vieslo į kapo ramybę ir dar nuostabesnio, nei Polonso gatvėje likimo posūkė dika, iš didžiulio pavojaus į visišką saugumą. Staiga prasmekti į požemį, išnykti akmeninėje Paryžiaus slaptynėje, palikti gatvę, kurioje siautėte siautėjo mirtis ir patekti į savotišką laidojimo rūsį, kuriame Ruseno gyvenimas momentas buvo nepaprastas. Kelias sekundė Žanas Valžanas stovėjo lyg pritrenktas ir klausėsi visas apstulbės. Po jo kojomis netikėtai atsivėrė įsigelbėjimo spastai. Dangiškasis gailestingumas ten jį paslėpė, taip sakant, per apgaulę palaimingi apvaizdo žabangai. O sužeistasis nejudėjo, ir Žanas Valžanas nežinojo, ar į šį kapą jis atsinešė gyvą žmogų ar numirėlį. Iš pradžių Žanas Valžanas pasijuto taip, lyg būtų visiškai apakės. Iš karto jis nustojo regėjęs. Taip pat jam pasirodė, kad jis jį apkurto – Jisai ničnieko negirdėjo, pašėlusi žudinio audra siautėjusi kelios pėdos viršum jo galvos, kaip mes jau sakėme. Prostoro žemės sluoksnį pasiekdavo jį prislopusi ir neaiški lyg duslus gausmas kalnų tarpeklių gilumoje. Žanas Valžanas pajuto po savo kojomis tvirtą žemę, štai ir viskas. To jam pakako. Jis ištiesė vieną ranką, paskui antrą, iš abiejų pusių atsitrenkė į sieną ir suprato, jog yra siaurame koridoriuje – Jis paslydo ir suprato, kad akmeninis grindys šlapios. Atsargiai žengė vieną koją, bijodamas kokios dobėjai šulinio bedugnis, ir įsitikino, kad grindinys tęsiasi ir toliau. Į jį padvelkė smarvi ir jis suvokė, kur yra patekęs. Po kelių sekundžių Žanas Valžanas jau nebebuvo aklas. Pro langutį, kur jisai nusileido, krito truputį šviesos ir jo akis greitai apsiprato požymyje. Jis pradėjo šį beitą įžiūrėti aplinkui. Požeminis koridorius, kuriame į save palaidojo, jokių kitų žodžių geriau to neišreikši, užpakalį jo buvo užmūrytas. Tai buvo viena iš tų kanalizacijos tinklo aklavičių, kurias profesinė kalba vadina aklaja šaka. Priešais jam kirto kelią kita siena, tamsos siena. Šviesa, kuris kverbėsi pro langutį geso, už dešimties dvyliko žingsnių nuo Žano Valžano, nubalsvinusi tik keletą metrų dreignos kanalo sienos. Toliau tvyrojo juoda neižvelgiama tamsa, leistis į ją atrodė širpu, vaidenosi, kad ji amžinai praris, tačiau prasimušti pro tą tirštų miglų sieną vis dėlto buvo galima ir net būtina, negana to reikėjo skubėti. Žanas Valžanas pagalvojo, kad jeigu jis pastebėjo tas grotas gatvės grindinyje, tai jas gali pastebėti ir kareiviai. Todėl viskas priklauso nuo atsitiktinumo, kareiviai taip pat gali nusileisti į šulinį ir jį apieškoti. Negalima delsti nei vienos minutės. Žanas Valžanas buvo nuleidęs Marijo ant žemės, dabar jį vėl pasiėmė. Čia irgi tinkama žodis. Usivertė ant pečių ir leidosi toliau. Jis ryštingai žengė į tamsą. O iš tikrųjų įsigelbėjimas buvo netaip jau arti, kaip manė Žanas Valžanas. Jų tykojo kitokio pobūdžio pavojai ir galbūt nemažesni – Po liepsnojančio kautinių viesulo mijazmų ir spastų pilnas urvas, po chaoso, kloaka, iš vieno pragaro rato Žanas Valžanas pakliuvo į kitą. Paėjus 50 žingsnių reikėjo sustoti, prieš jį iškilo klausimas, požeminis koridorius atsirėmė į kitą perėją, kurį jį kirto skersai. Dabar buvo du keliai katruo eiti, sukti į kairę ar į dešinę, kaip susigaudyti juodame labirinte. O šis labirintas, kaip mes jau pažymėjome, turėjo vieną kelrodinį siūlą – nuotakumą. Eiti nuotakumu, žemyn, reiškia prieiti upę. Žanas Valžanas tato jau suprato. Jis tarė savo, kad dabar jis greičiausiai yra nutekamajame kanale po halėmis, kad pasirinkęs kairįjį kelią ir eidamas nuo takumų žemyn, jis mažiau kaip per ketvirtį valandos prieis vieną iš angų į seną, tarp banko tilto ir naujojo tilto – Tai yra dienos viduryje atsidurs tirščiausiai gyvenamame Paryžiaus rajone. Taip pat galimas daiktas, kad tas kelias jį nuves prie apžiūro šulinio kokiame nors kryžgatvyje. Kaip nusteps praeiviai, išvydė po savo kojomis į žemės išlenda du krūvinų žmonės. Susibėgs policininkai, kareiviai iš artimiausios sargybos būsto. Juos sučiups, nespėjus neišlipti – Geriau bus leistis dar toliau į šį labirintą, pasikliovus tamsa, o dėl išėjimo tai reikia atsiduoti apvaizdos valiai. Žanas Valžanas pasirinko dešinį aukštyn kylantį koridorių. Kai tik jis pasuko už galerijos kampo, išnyko tolimo langučio spinksėjimas, tamsos uždanga nusileido ant jo ir jis vėl apako, tačiau Žanas Valžanas vis tiek varėsi pirmin ir taip greitai, kaip tik galėjo – Marijos rankos karojo iš priekio abipus jo kaklo, kojos už nugaros. Vieną ranką jis laikė Marijos ranką, su antraja grabinėjo sieną. Krūvinas Marijaus kruostas lietė Žano Valžanos kruostą ir lipo prie jo. Žanas Valžanas jautė tekant šiltą kraujo srovelę, besisunkiančią iš Marijaus kūno į jo rūbus. Tačiau drėgna šiluma, dvelkianti nuo sužeistojo burnos prie pat jausies, rodė, kad Marijus tebelsuoja, vadinasi, dar tebėra gyvas. Koridorius, kurio dabar slinko Žanas Valžanas, buvo netoks euras kaip anas. Stumtis pirmin buvo gana sunku. Nuo vakarykščio lietaus pribėgęs vanduo dar nebuvo nutekėjęs ir dugno vidurius ruveno upeliukštis, todėl Žanas Valžanas turėjo glaustis prie sienos, kad nereikėtų bristi vandeniu. Jis šitaip klaikiai slinko į priekį panašus į nakties pagimdytas būtybės, apyčių pomklidinėjančias neregimybėje, pasimetusias požeminėse tamsos šachtose. Tačiau po truputį, ar dėl to, kad iš tolimų langelių tiršta tamsa skverbėsi silpna mirganti šviesa, ar dėl to, kad akys priprato prie tamsos, regėjimą Žanui Valžanui iš dalies grįžo ir jis ėmė šiek tiek įžiūrėti tai sieną, kurią užkliudydavo pečių, tai skliautus, po kuriais žengė. Vyždžiai tamsoje įsiplečia ir galų galiai išvelgia joje šviesą, panašiai kaip siela išauga kančiose ir atranda jose dievą rinktis kelią darėsi vis sunkiau. Požeminių kanalų kryptis, taip sakant, atspindi krypti gatvių, kurios yra viršum jų. Tų laikų Paryžiuje buvo 2200 gatvių. Pamėginkite įsivaizduoti po jomis šį tamsių susipinusių šakų tankumyną, kuris vadinasi kloka – To laikinė požeminių kanalų sistema, jeigu jie būtų ištiesti ir sudėti vienas prie kito, būtų sudariusi 11 lyje. Mes jau esame sakę, kad intensyvios pastarųjų 30 metų statybos dėka šių dienų kanalizacijos tinklas turi ne mažiau kaip 60 lyje ilgumo. Žanas Valžanas apsiriko pačioje pradžioje. Jis tarėsi esas po Sendenį gatve, bet dėja buvo ne taip. Po sendenį gatvę traukėsi senas akmeninis Liudviko 18 laikų kanalas, kuris eina tiesiog į surenkamą į kanalą, vadinamą didžiuoju kanalu, turinčių vienų vieną alkūnę į dešinę, ties buvusių stebuklų kiemų ir vienų vieną šaką Sen Marteno kanalą, kurio keturios linijos kertasi kryžmais. O dėl mažosios valkatų gatvės rankovės, kurios įeinamo janga buvo prie Korinto smuklis, tai niekuomet nesisiekė su sendenį gatvės požemiu, o ėjo į Monmartro nutekamą į kanalą, kurio kaip tik ir slinko Žanas Valžanas. Čia buvo labai lengva paklysti. Monmartro kloka vienas iš pačių painiausių seno kanalizacijos tinklo raizginių. Laimė Žanas Valžanas nepateko į galių kloaką, kurios nubražytas planas primina ištisą gyrę tarp savęs susipynusių laivų stiebų – Tačiau prieš jį dar buvo nemaža visokių nemalonių atsitiktinumų ir nemaža kryžgatvių, nes požeminiai kanalai tai tos pat gatvės taiga atsirandančių tamsoje, nelyginant klaustukai. Pirmiausia, kairėje buvo plati platriero kloka, tikras kiniškas galvosūkis, tiesia savo chaotišką nuotikių painivą T ir Z raidžių pavidalų po pašto rūmais ir javų biržos rotonda lygi pat senos, kur baigėsi Y raidės forma. Antra po dešiniai kreivas laikrodžio gatvės tunelis su trimis aklavėtimis panašiomis į šakių ražus. Trečia kairėje šaka po mailio gatve beveik iškart prasiskirianti kažkokiu dvišakumu, kuris zigzagais leisdamasis atsiduria į didelį apsauginį požemį po luvru, išraižytą ir įsišakojusi visas pusės. Pagaliau, Už paskutinio pasisukimo į dešinę aklas koridorius po pasnikautojų gatve, dar neskaitant smulkių užkampių nuolat pasitaikančių kelyje į aplinkinį kanalą, kuris tik vienas ir galėjo nuvesti Žaną Valžaną prie išėjimo į kokią nors tolimą ir vadinasi saugę vietą. Jeigu Žanas Valžanas būtų turėjęs nors mažiausią nuovoką apie tai, ką mes čia nurodėme, jis tik palietė sieną, tučtai jau būtų sumetęs, kad yra nesendenį gatvės požeminėje galerijoje. Vietoj seno tašyto akmens, vietoj senovinės architektūros išlaikiusio savo didingumą ir majestotingumą net kloakoje, su grindiniu ir sienomis sumūrytomis iš granito tvirtai sulibdyto kalkių skėdinių, vienas to mūrinio tuazas atsėjo 800 frankų. Jis būtų pajutęs po ranka pigę šių laikų statybą ekonomiškas šiščių buržuą statybinės medžiagas, kitaip sakant šlamštą, atseit akytą kalkakmenį su hidrauliniu skėdiniu ant betono pagrindo, 200 frankų metras, tačiau jis nieko apie tai nenumanė. Žanas Valžanas ėjo tiesiog priešai save, tvirtai, bet su nerimu širdyje, nieko nematydamas, nieko nežinodamas, akiplotu, tai yra pavedęs save apvaizdai. Reikia pasakyti, jog po truputį jį pradėjo imti baimį. Grėsmingai kybanti tamsa skverbės jam į smegenis, jo kelias buvo mislė. Kloakos tinklas yra klastingas, jis pilnas susipinimų, nuo kurių sukasi galva. Vargas tam, kas pakliuvo į šį patamsių Paryžių. Žanui Valžanui teko ieškoti ir net atradinėti kelią, nieko nematant. Šitoje nežinomybėje kiekvienas žingsnis, kurį jis išdrįsdavo žengti, galėjo būti paskutinis. Kaip jis iš čia įsigaus, ar ras išėjimą, ar ras į laiku – Ar leis šį didžiulį požemio kempinį prasiskverbti jos akmens narveliais ir prasimušti lauk? Ar jo netyko tamsoje koks nors netikėtas mazgas, ar jis nesutiks kokių nenugalimų neįveikiamų kliūčių? Nejaugi Marijus turės mirti nuo kraujo netekimo, o jis išbado. Nejaugi juo dviem abiem lemta čia žūti ir iš jų beliks tik du skeletai kokiame nors šių patamsių užkampyje. Ką gali žinoti? Žanas Valžanas klausinėjo save ir nerado atsakymo. Paryžiaus viduriai bedugni. Kaip ana senovės pranaša, Žanas Valžanas buvo pabaisos pilve. Staiga įvyko kažkas nepaprasto. Visą laiką žingsniuodamas tą pačią kryptimi, jis visiškai netikėtai pastebėjo, kad jau nebekopia aukštyn. Upelio vanduo plovė jam kulnis, užuot mušęs į pirštus. Požeminis kanalas leidosi žemyn. Kodėl? Argi jis jau prie į seną? Grėsė didelis pavojus, bet grįžti atgal buvo dar pavojingiau. Žanas Valžanas ir toliau brido pirmin. Tačiau kelias jį vedė visai ne prie senos stogo pavidalo kalva, ant kurios įsistatęs Paryžius dešiniajame upės krante vieną dalį vandenų nukreipė į seną, o kitą dalį į didį kanalą. Tos kalvos ketera vandens skiriamoji linija raitosi labai noringai. Aukščiausias taškas, nuo kurio skirstosi nuotaka, yra Sent Avoa požeminėme kanale, už Mišelę Konto gatvės, Luvro požeminėme kanale netoli bulvarų ir Monmartro požeminėme kanale netoli Galių. Šį kulminacinį tašką Žanas Valžanas ir buvo prieėjęs. Dabar jis leidosi prie aplinkinio kanalo. Jis buvo tikrame kelyje, tačiau nieko apie tai nežinojo. Kiekvieną kartą prieėjęs kokį įsišakojimą, Žanas Valžanas apčiupinėdavo jo kampus ir jeigu pasirodydavo, kad anga siauresnė už koridorių, kuriuo jis ėjo, tai jis ten nesukdavo, o eidavo toliau tuo pačiu keliu, teisingai samprotaudamas, kad kiekvienas siauresnis kelias neišvengiamai jį nuves į aklavietę ir tik nutolins nuo tikslo, tai yra nuo išėjimo į šviesą. Šitaip jis keturis kartus išvengė spastų, kuriuos jam tamsoje buvo paspendę tie keturi labirintai, kuriuos mes ką tik išvardijome. Vienu momentu Žanas Valžanas staiga pajuto, kad jau praėjo Paryžiaus rajonus prislėgtų sukilimo siaubo, kur barikados buvo sustabdžiusios gatvių judėjimą ir kad dabar jau žengia po paprasto gyvo Paryžiaus gatvėmis. Netikėtai viršum galvos jis išgirdo tolygų nenutrūkstamą bilsmą, tarsi tolimą griaustinį. Tai buvo ekipažų dardesys. Žanas Valžanas jau buvo ėjęs apie pusvalandį, bent jis pats taip manė, bet dar nei nepagalvojo pailsėti. Jis tik pakeitė ranką, kurią prilaikė Marijų. Tamsa buvo tirštesnė negu kada nors, bet kaip sykis, tai jį ramino. Staiga priešai save, Žanas Valžanas išvydo savo patie šešėlį, įsibrėžusi ant akmeninių plokščių nuo silpnos vos įžiūrimo švieselis, kuri bliškių purpurų rausvino grindinį pokojomis ir skliautus viršum jo galvos – ir čiožė dešinėje ir kairėje pusėje gličiomis tunelio sienomis. Apstulbės jis atsigrįžo. Užpakalijotoje koridoriaus vietoje, kurią jis buvo neseniai praėjęs, didelėje tolybėje, kaip jam pasirodė, skrosdama gūdžią tamsą žiūrėjo kažkokia šiurpi žvaigždė, tarytum kieno baise akis įremta į jį. Tai buvo policijos akis, kraupi žvaigždė užtekėjusi kloakoje. Už to žvaigždė siubavo aštuoni ar dešimt vos įmatomų juodų šešėlių, ilgų, virpančių, grėsmingų. Antras skyrius paaiškinimas. Birželio šeštą dieną buvo įsakyta nutekamosiuose kanaluose padaryti gaudines. Bijota, kad juose nepasislėptų nugalėtėjai ir policijos prefektų Žiske buvo liepta krėsti po žeminį Paryžių, kol generolas Bižo valė viešą į Paryžių – Ši dviguba suderinta operacija reikalavo dvigubos strategijos iš valstybinės valdžios, kuriai viršuje atstovavo kariuomenė, o apačioje policija. Trys policininkų ir klakos darbininkų būriai skersai ir išilgai griozdė po žeminių Paryžiaus kelių tinklą. Vienas dešiniajame krante, antras kairiajame, o trečias centrinėje miesto dalyje. Policininkai buvo ginkluoti karabinais, kastetais, kardais ir durklais. Šviesos spindulys šią akimirką nukreiptas į Žaną Valžaną krito nuo žibinto, kurį nešėsi policijos patrulis, žvalgantis dešinį į krantą. Patrulis ką tik buvo apžiūrėjęs kreivąją galeriją su trimis aklavitėmis esančiomis po laikrodžio gatve. Tuo momentu, kai jie su žibintu naršė visus tų aklavičių užkampius, Žanas Valžanas priejo galerijos angą, pamatė, kad ji daug siauresnė už pagrindinį koridorių ir nepasuko į ją. Jis praėjo pro šalį. Policininkams grįžtantiems iš galerijos po laikrodžio gatve pasigirdo žingsniai, tolsta į aplinkinio kanalo pusę. Tai ir buvo Žano Valžano žingsniai. Seržantas patrulio viršininkas pakėlė savo žibintą ir visas būrys įbedė akis į rūką, tą kryptimi, kur buvo pasigirdę garsai. Žanui Valžanui tai buvo neapsakomai kraupi minutė. Laimė jis žibintą matė gerai, bet žibintas jį apšvietė prastai. Žibintas buvo šviesa. Žanas Valžanas buvo šešėlis. Jis stovėjo labai toli susilėję su gaubenčia tamsa. Jis prisispaudė prie sienos ir sustingo vietoje. Beje, Žanas Valžanas neišmanė, kas per šešėlį galėjo judėti tenai užpakalyje. Nuo neamigo alkio ir baisių pergyvenimų jis buvo tarsi ėmęs klejoti. Jis matė liepsną ir kažkokią šmėklas aplink tą liepsną – Kas čia gali būti, jis neįstengi suvokti. Kai Žanas Valžanas sustojo, garsai nutilo. Patrulininkai įtempė klausą, bet nieko negirdėjo, įtempė akis, bet nieko nematė. Jie ėmė tartis. Tuo laikotarpiu šioje Monmartro nuotako vietoje buvo savotiškas kryžgatvis vadinamas tarnybiniu. Ilgainiui panaikintas dėl nedidelio ežerėlio, kurį sustvengdavo čia per smarkius lietus, sraunus upokšniai visas patrulis galėjo sutilpti toje aikštelėje. Žanas Valžanas matė vaiduoklius, sustojant ratu, jų galvos panašios į dogus snukius, susikišusios į krūvą šnipždėjosi. Šių sargybinių šunų taryba nusprendė, kad jie apsirikė, kad jiems tik pasivaidenė žingsnį, kad tenai nesa negyvos dvasios ir kad eiti aplinkinių kanalų būtų beprasmiška, tuščias laiko gaišinimas. Ir daugiau nieko, priešingai reikia skubėti į senmerį pusę, nes jeigu kur gali atsirasti kokio nors darbo, jeigu kur galima užkropti kokį riaušininką, tai tik tame kvartale. Kartas nuo karto partijos prikala naujus puspadžius susidėvėjusiam savo priešininkų pravardėms. 1832 metais žodis riaušininkas pakeitė žodį Jakobinas. Tuo metu dar beveik nebuvo vartojama pravardė demagogas, puikiai pasitarnavusi vėliau. Seržantas įsakė pasukti į kairę žemyn prie senus. Jeigu jiems būtų šovė galva pasidalinti į dvi grupės ir eiti dviem kryptimi, Žanas Valžanas būtų buvęs sučiuptas. Jo likimas kabojo ant plauko, tačiau visai galimas daiktas, kad policijos prefektūra, numatydama jo kanaluose gali slapstytis daug sukirėlių, su kuriais tektų susikauti, savo instrukcijomis buvo uždraudusi patruliams smulkintis. Patrulis nuėjo, palikė Žaną Valžaną. Iš viso to įvykio Žanas Valžanas tik tiek te suvokė, kad žibintas staiga pasuko į šalį ir užtemo. Stropiai policininko sąžinėje nuraminti seržantas prieš nuėdamas iššovė iš karabino į tą pusę, kuri liko nepatikrinta, taigi tą kryptimi, kur tūnojo Žanas Valžanas.